швидше ведіть нас. Де його кімната? Інспектор Бушрон зайшов останній. Будинок мав лише надбудований перший поверх і ще, мабуть, маленьку кімнатку на другому. Служниця відчинила двері із правого боку коридора. Можна було зрозуміти її побоювання. На перший погляд, ніщо так не нагадує візиту грабіжників, як безлад несподіваного від'їзду. Проте, здавалося, не було зламано ніяких меблів. Маленький запломбований сейф у стіні лишився замкненим. Багато книжок на полицях. Так, шухляди комоду були виснуті. Звідти стирчали ті сорочки, дві кроватки були кинуті на ліжко. Ми почули голос інспектора Бушрона. Подивіться, що я знайшов на кухні під раковиною. Він тримав у руці скляну трилітрову сулію, які бувають у торговців маскательними товарами. На ній була гарненька біла з чорною рамкою етикетка сірчана кислота. Я зустрів ім'я П'єра Маргла у газетах, але він і подумав, що йдеться про нашого колишнього вихованця, сказав отець настоятель. Я зараз попрошу панаця Етьєна прийняти вас. Він людина похилого віку але має чудову пам'ять. А П'єр Маргла був його учнем. Пан отець розповість вам про нього. Особисто я переконаний, так так, переконаний, П'єр Маргла не міг учинити тих страхітливих злочинів. Його втеча є таємницею яку майбутнє безперечно прояснить. Хоч хай би там як, панове, я думаю, мораль і обережність узгоджуються між собою і наказують нам діяти таким чином, щоб скандал ніколи не торкнувся цього дому. Досі про нас не згадували у пресі. Не турбуйтесь, панотче, і не згадають, запевнив його мій супутник. Маєте моє слово. Настоятель уклонився. Я попрошу вас, панове, зробіть ласку. Зачекайте хвилинку у приймальні, поки я попереджу отця Етьєна про ваш візит. Ми повернулися до приймальні. Якби мені сказали того дня, коли я погодився на репортаж про вбивство Жеральдіни Летендар торговки овочами і ранніми плодами, що це за три тижні приведе мене до колежу Сент-Ігнас у Манді, департамент Лозер, навряд чи я в це повірив би. Зізнаюсь, я спочатку подумав, що не дочув, коли П'єр Бертрікс, якому було доручено розслідування, запропонував мені поїдьмо до єзуїтів у Мант. Його ім'я було добре відоме. Фірма також. П'єр Бартвікс, приватне детективне агентство. Я ніколи не цікавився такими установами, бо, на мою думку, вони переважно ловили на гарячому чоловіків, яких підозрювали дружини або навпаки, і викривали непорядних слуг. Взагалі для мене було цілковитою несподіванкою те що сказав мені комісар Критея. Фактично поліція відмовляється від цієї справи. Розшук буде продовжено, але ніякої певності немає. Я щойно отримав цьому доказ. Справу передано Бертріксові. Передано? Законно? Ну, майже офіційно. Я дізнався, що кримінальна поліція довгий час